kuidas tunnen maad, mis Sibula saartest käib viina soo saarteni ja Võru puskari pruuliatest käib Viru vabrikuteni. see on see maa, kus muidu ei saa, kui igaüks peab trimpama, sest laulge nüüd ikka ka see vahva maa on minu kodumaa. siit rändavad odra välja ja uhkelt lokkab humalaid. täiskuu hilaid on põllud haljad ja vabrik valmis ootab neid. no mis sa teed, no kus sa saad, no kus sa muidu paned, no ei, ei ei, ei siin muidu ei saa, kui igaüks peab kaasa trimpama. siin sirgub purjus poiste sugu, viib poti, poti järele. ei neiu karskusest peal lugu, nii saab ta rutte mehele. see on see maa, kus mina ka koos teistega pean trimpama sest laulgem nüüd ikka ka, see Eesti on ja jääb ka viinamaaks. siin tõstab rahvas põllurammu ja tõstab riigi majandus. ja kui on peal raske ammu, siis joob ta pea parandust ja ise tõotab südamest kus meheksi jääda igavest, sest laulgem nüüd ikka kaas, Eesti on üks lõbus, lõbus maa.